Eżis semmija tal-programm Music Clusters. Wasal il-moment li nkomplu nimxu l-aħħar ftit passi fil-ħajja ta' Max, Serena u Kerim. Bil-mod il-mod, din l-istorja issa bdiet tris għalajn it-tmim tagħha. U dan xi fisser? Dan kollu jfisser li dalwaqt inkunu nafu min se jieħu post Miss Manduka. Dalwaqt insiru nafu wkoll se jiġri mill-kompetizzjoni ta' bejn Kerry u Serena fit-tentattiv tagħhom li jiġbdu lil Max lejhom. Min minnhom se jirnexxilu jaħkem lil Max taħt idejh? Jinsaħalikom mal-karattri tagħna għax naf li qegħdin fuq ix-xwiek biex tkomplu tisimgħu Kif se tkompli l-istorja ta' dawn it-tliet protagonisti tagħna? Nilqakom kollha kemm intkom għad-dis episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Kerry, tista' tgħaddilu waħda l-information file ta' Angelina Jolie? Għax għandna kumpanija f'Hollywood qed tistaqsina l-lista sħiħa tal-films li ħadmet. Mela l-MX ħanfittxomlok. X'nasa għandi? Għandi l-kpipel tajnija daqt jingħalqu. Marqazza u jaqgħu dal-lejl. Lanqas għalaq tajn majn, Serqu lil ta' ħdejja u ma stajtx norqod bil-biża'. Iċċoċċata li ma serqux lilek ukoll. Int lili qed tgħid? Qed tisma' lil xi ħadd ieħor hawn ġew jgħid li serqu lil ta' ħdejh? Le. Mela lilek qed ngħid. Isma', aqtgħu intom it-tnejn. Lanqas ħaqq min jismagħkom. Mhux hi bdiet? U int komplejt. Isma', inti hawn illum iddeċidejt li taqbad miegħi? Bħalma tagħmel jagħmlulek. Komplu għaddejjin ta'. Issa tisma' kommiss manduka mill-uffiċċju tagħha u ttikom xi warning. Imbagħad għaddieha promotion. U tagħmel li trid dik l-argużina li hemm hemm ġew, tgħid mhux se twerwirni, aħjar tara kemm saret antipatka dan l-aħħar. Aqtagħha Seren għax tisimek! Tismagħni! Bħal mgħedtlek, mhux ser tbeżżagħni! Tgħid hekk, imma kieku kellek tgħidilha f'wiċċha ma tgħidilhiex! Ngħidha lilek, taħseb li ma nasalx ngħidha lil Miss Manduka? Ser negħrqu! Ili ngħidilkom li ser negħrqu u issa wasalna f'dan il-mument! Għadni kif irċevejt email minn għand kumpanija tal-films li jixtiequ li jħassru l-kuntratt li għandhom magħna minħabba l-fatt li qalu li aħna mhux effiċjenti biżżejjed f'xogħolna. Għandek raġuni għalfejn qed issir antipatka u bużbelka Miss Manduka. Mhux ovvju b'dan l-istress kollu li għandek fuqek. Iva Kerry, antipatka jien? Le, ja ħasra Miss Manduka. Fl-opinjoni tiegħi m'intix antipatka int, imma ġieli smajt lil min jgħidek fuqek. Iva, u min jgħid hekk? Xi waħda li ħlief żbali ma tagħmilx? Ngħidu aħna xi waħda bħal Serena? Kif kont taf, Miss Manduka? Nista' nobsor. Serena, ejja fl-uffiċċju tiegħi, issa. Se nkun qed nistennik. Alla ħares keċini keri mħabba dak li għadek kif ettela, għax impattijilek żgur. Issa tara kif impattijilek. Xfettillek keri tgħidilha hekk. Mela qed tiġġennen? Ilha mqabbda miegħi Max u dan intafu sewwa. Issa waslitli l-opportunità biex nuriha xi nsarraf, biex nuriha min hi l-veru Carrie. Ma nafx jien. Ħawwadtuni ta' veru u ma niflaħkomx iktar. Ma niflaħx iktar għall-battibekki ta' bejnietkom. Sadattant fl-uffiċċju ta' Miss Manduka kienet għaddejja diskussjoni taħraq bejn Miss Manduka u Serena. Bħalma taf issa Serena, jien wasal iż-żmien li nirtira minn dan ix-xogħol u allura issa wasal iż-żmien li tkunu tafu lil min għażilt jien biex jieħu posti. Allura Miss Manduka, lil min għażilt? Mhux lilek żgur. Mhux lili. Allura, allura jien se neqpa' bin-nies dejjem fuqi? Qatt mhu se nkun il-kmandjien ta' dal-uffiċċju? Kelli fiduċja kbira fik qabel Serena. u kont nemmen li xi darba int għad tkun dik li tieħu posti, imma dan l-aħħar rajtek li bdejt titraskura wisq f'xogħlok. Kumpannija bħal din li ilha mwaffqa għal tul ta' żmien ma jistax ikun li nħallu lil xi ħadd imexxiha kif ġie ġie. Irridu noqogħdu attenti. U jien kont naħseb li xi darba tinkun fil-pożizzjoni tiegħek Miss Manduka. Kont naħseb li xi darba ħa nkun rispettata minn dawk ta' taħti. Is-sara kif spiċċa kollox. Ħanini, kemm inti dispjaċuta bħalissa, imma fid-dinja mhux kollox kif irridu aħna, veru? Missa minn ser jieħu postok mis manduka. Jien qatt ma rrid li jien u Seren nispiċċaw kif spiċċajna llum il-ġurnata Max. Imma hija qatt ma ħallit li alternattiv oħra hux. La tippika u taqbad miegħi, nagħmel l-istess bħala jien ukoll hux. Kerry! Din ġarala! Kollu tortijak ja mafjuża, kollu tortijak, Minħabba fik, jien tlift il-pożizzjoni li għal tant żmien Miss Manduka kienet taħseb li kellha tkun. Int lili qed tgħid. Le, lil ħajbu. Iva kalma serena ħanini, l-inkwiet ma jagħmillikx tajjeb. U x'nikkalma nikkalma? Nikkalma meta din l-għaxba tal-presepju lanqas ilha tliet xhur taħdem hawn u ħadet il-pożizzjoni tiegħek hekk, daqshekk faċli, imbagħad jien u Max ilna naħdmu hawn dan iż-żmien kollu u spiċċajna ma ħadna xejn. Iefqu! Daqshekk minn dawn l-argumenti, għax se nibda nsabbat rasi mal-ħajt issa. Għada ser tkun l-aħħar ġurnata li jien se nkun qiegħda naħdem hawn u mmexxi dan il-kumpannija. Minn pitada l quddiem it-tmexxija ser tkun fidejn Kerry. Proset Kerry, ħaqqek li post nismanduka taħdu int. Ċap ċap ċap ċap għaġeb. Ma kienx deċiżjoni faċli, imma fl-aħħar kelli nażel. Nispera issa Kerry li t-tmexxija tiegħek tħalli l-frott meħtieġ, mhux hekk? Ħalli f'idejja Miss Manduka. Ser nagħmel minn kollox biex ma niddisappuntakx. Biss, fadalli xi ħaġa oħra x'ngħidilkom qabel ma nħallikom biex tkomplu xogħolkom bil-kwiet. Billi ser nirriżenja ma jfissirx li se teħilsu minni kif ġieb u laħaq, għax minn xahar ieħor ser nibda nippreżenta programm fuq it-television. Programm fuq it-television? Int Miss Manduka? Ekku, Max. Ser nibda nippreżenta programm kull filgħaxija, kuljum, li se jkun iġib l-isem ta' Mħabba Ġenwina ma' Mary Manduca. Da xi programm se jkun? Se jkun programm fejn minn ġimgħa l-oħra ser nagħżlu stejjer ta' nies nominati u nġibuhom fl-istudjo magħna u jkunu jistgħu jitkellmu ma' xi ħadd li jiffansjaw jew għandhom grazzja ma' dak it-tali jew it-talija. Imbagħad minn hemm, il-mistieden speċjali jew il-mistiedna speċjali, skont x'ikun il-każ, jagħżel lil waħda mit-tfajliet, jew jekk tkun tfajla, tagħżel wieħed mill-ġuvintur li jkunu kompatibbli l-iktar magħhom, u minn hemm nisperaw li tinbet imħabba ġenwira bejniethom. Xi ħlew! Daqq tqabbiż li dmugħ Miss Manduka. Insomma, issa ħallina minn dan kollu. Issa jien ordnajt ftit drinks u ftit ikel mingħand il-kafetterija ta' ħdejna biex niċċelebraw il-pożizzjoni l-ġdida ta' Kerry. L-ikel għandu jasal minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Miss Manduka, nista' nkellmek ftit waħdek jekk jogħġbok għax ġietni idea. Mela le? Kont qed naħseb Miss Manduka, min jaf kieku kelli niġi jien għall-programm tiegħek, taf int, forsi jien ukoll jirnexxieli nsib inħabba ġenwina. Kieku tajjeb, taf int hux, almenu jekk ma qtajtlikx xewqtek fil-każ tal-pożizzjoni li xtaqt int f'dan l-uffiċċju, dejjem forsi nkun nista' naqtagħlek xewqtek fl-imħabba. Allura, Ma' min tixtieq li tagħmel blind date? Ma' Max. Max? Max? Iva, Max tal-uffiċċju. Ħalli f'idi mela. Issa nibda nipprepara kollox minn issa. Basta kliem ma' ħadd Miss Manduka, speċjalment ma' Kerry. Ma rridhiex tkun taf. Ħalli f'idi. Skużi Miss Manduka, nista' nkellmek ftit waħdek jekk jogħġbok? Mela le, skużani waħda Serena. Kont qed naħseb Miss Manduka. Smajtek tgħid taħt tagħmel dak il-programm. Qed forsi min jaf hu x'inkun nista' niġi wkoll għall-programm. Forsi ma tafx kif fl-aħħar jirnexxili nsib lil xi ħadd. Bil-qalb kollha! Bħalissa qegħdin infittxu ħafna nominazzjonijiet. U żgur mhux se nirrifjuta tiegħek! Ma' min tixtieq li tagħmel blind date? Ma' Max. Max? Max? Eh iva, Max tal-uffiċċju. Int ukoll? Skużi? Le le, xejn. Mela le, mela le, ħalli fidi, issa nara x'nirranġa jien. Ħaġa nixtieq Miss Manduka, kliem ma' ħadd, speċjalment ma' Serena, ma rridhiex tkun taf. Ħalli fidi, ħadd mhu se jkun jaf. Grazzi Miss Manduka, nibqa' nafulek tul ħajti kollha. Tgħidli qalbi, issa ser tfaqqa' l-gwerra dinija? Dak kien episodju numru disa' mill-kumedja romantika L-Aġenzija u bħalma drajtuna biżżejjed issa wasal il-ħin għal iktar mumenti komiċi. L-ewwel żball għall-episodju tal-lum min-naħa tiegħi meta nkun qed ninterpreta l-parti ta' Max. Marqazza u jew Sorry. Marqazza u jaqgħu dal-dej? Oh. L-iżbal li jmiss minnaħa ta' Medlin li tinterpreta l-parti ta' Miss Manduka. Għadni kif irċevejt email minn għand il-kumpanija. Sorry. Għadni kemm. Tinkwetax. Kiku tajjeb, ta' fintux, għalmenu jekk ma qtajtlik xogħtek fil-qas tal-pożizzjoni li xtaqt int dan l-uffiċċju, tejja forsi nkun nista' naqtalek xogħol.